İstanbul'un eğlence hayatında daha doğrusu güldürü hayatında çok değerli bir isim var. Toto Karaca. Aa diye bağırmayın Toto'yu Durun alkışlamayın Toto'yu başka bir bahaneyle söyledim burada. Toto Karaca'nın bir de oğlu var Cem Karaca. Cem Karaca da bir iki yıldan beri eğlence hayatına katıldı. Fakat o annesi gibi tiyatrocu değil müzikçi. Bir de topluluk kurmuş bu toplulukla modern müzik çalıyor. Şu anda sizlere Cem Karaca'yı sunuyorum. Karşınızda Cem Karaca'da arkadaşlarım. Evet. Cem Karaca'nın Birleşmiş Milletler gibi bir de topluluğu var. Okuyorum. Piyano Leon Sulam. Elektro gitar Ali Erdoğan. Kontrbas Süheyl Fırat ve davul Gabi Politti. Evet. Cem Karaca ilkin sizlere bir sörf çalıyor. Sörf biliyorsunuz değil mi? Son zamanlarda Avrupa'da moda ve tuhaf bir dans. Her tarafınızı böyle sallaya sallaya yapıyorsunuz onu. Nihayet bu sallantılar arasında Gündelik hareketler de yapılıyor. Mesela elle onların gündelik hayatında var bizde o yok. Şey atıyorlar kement atıyorlar. Otostop işareti yapıyorlar otomobil kullanıyorlar filan. Bunlar da o sallantılar içinde oluyor. Şimdi sizlere Cem Karaca bir sörf sunuyor. Sunduğu sörf de bu dansın en tanınmış parçası If I Had a Hammer. land, I had the hammer of danger, a hammer of warning, a hammer of love between brothers and sisters. Oh, oh, this land, land, land, land, Ringing in the evening now, all over danger. I am ringing out a warning. I am ringing out a love between the brothers and the sisters. Ah, ah all over this land, land, land, land, land. Oh, oh, oh, if I had a song, I sing it in the morning. I sing it in the evening now, all over this land. I sing it out, baby got a warning. Singing and loud queen, the brothers and the sisters uh-huh, all over this land. Oh, oh, oh, I got a hammer and I got a bell. I got a song to sing all over this land. The hammer of freedom the bell of justice. Well, the song of love, the brothers and the sisters all over this land, land, land, land, land. All over this land, land, land, land, all over this land, land, land. Sağ olun Cem Karaca ve arkadaşları. Cem Karaca'yı size tanıtırken Toto Karaca'nın oğlu olduğunu söylemiştim değil mi? Tabi bu arada merak ettiniz babası kim acaba diye. O da onun kadar ünlü, onun kadar değerli bir sanatçı Mehmet Karaca. Şu halde sizlerden bir dileğim var evet. Bu iki sanatkara sizlerden böyle bir çocuk yetiştirdikleri için özel bir alkış diliyorum. Sağ olun. Ve Gerek Toto gerek Mehmet Karaca adına sizlere teşekkürler.